Seminar Bužim 2012 Zar oni čekaju da im smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im on dođe? Šta im vrijedi da se sjeti? Šta im vrijedi da shvate? Šta im vrijedi da se dosjeti onda kad dođe kad im dođe. Šta kad im dođe? Znači tad kad dođe gotovo. Džabe se onda sjeća. Džabe onda dođe do pameti. Šta im vrijedi ljudima, jel tako, da se prisjećaju i sjećaju svojih dijela i šta su radili kad im dođe. Gotovo. Onda im ništa ne vrijedi njihovo sjećanje sjećanje, ništa im ne donosi nikakve koristi. Ništa im ne koristi kad im dođe sudnji dan, niti da se sjećaju, niti da se prisjećaju, niti da pameti tad dolazi, niti da se tad kaju, niti da teube, da teubu tad čine, jel tako, kad im dođe taj čas.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 Mi smo ehlu delil. Šta si ti uradio za islam? I neće ovoj dali našteti nikakva služba. Istinski naslednici, vjerovjesnici koji ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnitskih Posjetite nas www.paltak.com Soba put, uvijen soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah fest. Ciklus predavanja sa zimskog seminara Božim 2012 pod nazivom Šta si ti uradio za islam? Gosti seminara brat Abu Amina, brat Nusret i brat Hatab. Organizator i domaćin brat Bilal. Šta si ti uradio za islam? بلغ الدعوة لنا وانشر الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا بلغوا الدعوة لنا وانشروا الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا Kad se dohvatiš neke krute motkače, pa tako, ili uzmeš neki frutić koji savija, šta je bolje? da li je bolje ići nekim krutim, utabanim putem kojim su prošle sve generacije islama. Makar taj put izgledao tako da je možda duži ili ne znam nije. Ili je bolje nekom glivavom, e, sumnjivom stazom, ne znaš tam na kraju ni izlazi. I na kraju te odvede i ti i ne znaš više gdje onaj الأرض تعطينا بجد أمة القرآن آن أن تقومي من جديد أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجود في اسم ستيف riječi uzvišenog subhanahu سبحانه وتعالى وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ إما أني أني كي koji الشيء حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا سيدك dok ne Ima od njih koji dolazi i slušaju te. A kad izađu ili sve dok ne izađu od tebe, onda kažu onima koji su učeni šta mu reče malo prije. Šta priča ovo malo prije? Jel tako? Pitaju se, šta priča ovo malo prije? Ulajke alladine taba Allahu ala kulubihim wa wa To su oni kojima je Allah subhanahu wa ta'ala srce zapečatio i koji slijede svoje strasti. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ali oni koji su krenuli pravim putem oni koji su izabrali pravi put oni koji su upućeni njima je još više uputa pove povećano njima je još više uputa povećano čime im je uputa povećana onim što su čuli zatim فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة čekaju li oni išta drugo osim sudnji dan da im iznenada dođe فقد جاء أشراطها a već su došli njegovi predznaci predznaci čega? Sudnjeg dana preznat se već ispunili. Fa anna lahum idha ja'atuhum dhikrahum pa šta im vrijedi kad im dođe sudnji dan da se sjećaju? Ili čega će se sjetiti kad im dođe sudnji dan? I šta im vrijedi kad dođe sudnji dan da se onda sjećaju? فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللmu'minina والمؤمنات Znaj da je Allah znaj da nema drugog ilaha, da nema drugog božanstva osim Allaha i stikfar čini za sebe za mu'mine i mu'minke Wallahu ja'lamu taqallabakum wa mathwakum Allah zna i vaše kretanje i vaše stalno boravište, jel tako? Allah zna subhanahu wa ta'ala i kud se krećete i gdje boravite. I gdje boravite. Ovo je znači privod značenja ajeta prema nekim tefsirima. Tako? Pa ćemo sad uz Allahovu pomoć ajet po ajet čitati i spomenuti različite, je tako, a, različite govore mufesira po pitanju određenih ajeta. Pa kaže, o minhum men jestemio i lejke, ima onih od njih koji te slušaju, hatta i da harađu min indike, kalu lilladina utul ilme, mada kale anifa, sve dok ne izađu od tebe, a onda kažu onima koji su učeni šta mu reče malo prije, šta ovaj priča ovo malo prije. Pa tako. Kaže, ovdje Allah subhanahu obavještava nas o prirodi munafika. Ovdje Allah subhanahu govori o prirodi munafika. Zašto sad govori o prirodi munafika? Zašto ovdje ne kaže o kafira? Zato što ovi gore nevjernici govori se o njima, nevjernici. Međutim, ovi su sad tu. Kod tebe slušaju te. Jel tako? Slušaju te. A kad izađu podrugljivo, podsmjehljivo, jel tako, podrugljivo kažu šta reći malo prije. Izražavajući šta? Neshvatanje, nerazumijevanje. Pa nafci tu dolaze i slušaju, ali ne dopire do njihovih srca, ne razumiju. Jel tako? Ne razumiju, ne shvataju. Jedna od osnovnih osobina munafika jeste šta? ne shvataju, ne razumiju. Šta malo prije ovo reći? Zato ovdje kažemo da govore o mnaficima, zato što oni došli tu. Došli i sjede kao vjernici što sjede i slušaju. A onda kad iziđu šta ovo bi, šta ovo reći? Tako. Zato se govori o mnaficima, o njihovoj, znači, zatucanosti, tako, i okrutnosti njihovih srca, tako da u njih ništa ne može dopri. Kaže jedan to su munafici, ovi وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكِ ima od njih onih koji te slušaju. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala na isti način kao što nabraja u suri Taube za koju neki kažu da se zove Fatiha, je tako? Sura koja je obrukala. Brukajuća sura. Je tako? Sura koja sramoti koga? Munafike. I u njoj najčešće ajeti počinju sta, šta? U ominuhom. Ima od njih oni. Od njih od kog? Od munafika. Pa koji vako, pa koji nako, pa kaže Abdullah ibn Abbas, odnosno Abdullah ibn Omer, nikog nije ostavila da ga nije nabrajala vas. Sve smo ih prepoznali. Kako ide u minhum, je tako? Isto ko što neka braća kažu, slušao sam ders, je sve protekfir. Kako kaže, boj se Allah, nikog nije spomenuo. Ma nije nikog spomenuo, ali on kako priča, men sve slike lete. E tako, <laughs> tako kaže Abdullah ibn Omar, kad čita suru teube, nikog nije ostavila, kaže. Sve ih pobrojala. Ima od njih koji slušaju, ali ništa ne razumiju, tako? I pitaju učeni ko su učeni? Ima od njih od munafika, ko su ovdje ovi učeni? To su učeni ashab, ashabi poslanika sallallahu Odakle se pojavljuje ovo nerazumijevanje? U suri munafik kaže Allah subhanahu wa kad govori o munaficima da se štite oni svojim zakletvama, jel tako, svojom vanštinom, svojim predstavljanjem štite si do imanom sada fasada na Uzeli su svoje zaklete za zaštitu pa onda odvraćaju da Allahovog puta da tako inam saje makanu ružno li je, ogavno je to što oni rade a onda kaže Allah subhanahu wa to je za to. zašto oni to tako rade bi ennehum amenu zato što su povjerovali thumme keferu ovo dobro To je zato što su povjerovali. Thumme kefaru. A zatim zanevjerovali. Subhanallah, znači njima je ono u određenom trenutku i situaciji povjerovali stvarno, onda <coughs> zanevjerovali. I to je osobina munafika. Da on uđe u vjeru, a onda ni sam nije osjetio kad je izašao, je tako, i za nevjeru, a krije se iza islama. Jel tako? Od toga se munafik i zove od nefak. Nefak je tunel kroz zemlju koji ima jedan ulaz i s druge strane izlaz kojeg pravi jazavci, jel tako? Tako se zove. Zato se zove munafik. Na jedna vrata, jel tako, uđe u vjeru, a na druga izađe. U jednom poglavlju on uđe u vjeru, jel tako? Uđe u džamiju, klanja namaz, posti možda daje zekat, jel tako? Ali s druge strane, na drugom pitanju izašao iz vjeri. Šta ta? To je zato što su oni povjerovali, zatim zanevjerovali. I šta se onda, braćo, događa? فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون onda im se srca zapečate i oni onda ništa ne razumiju. Mi često mislimo da je razumijevanje pitanje inteligencije. Da, to je kod nas, možemo reći da, da nismo čitali sad ove ajete, da smo postavili to pitanje bio bi možda konsenzus. Međutim nije. Gdje je razumijevanje? U srcu. Tako. U prsima je razumijevanje. Čovjek razumije čime? Srcem. Jer razumijevanje je skup osjećaja zajedno sa informacijama. Ali tako? Informacije dolaze kroz čula, Jel tako? Ulaze u srce. A onda srce, jel tako? Prima te informacije kroz osjećaje ljubavi, mržnje, nada, nade, <coughs> straha, prezira, odobravanja, jel tako, raspoloženja, jel tako? I kroz sve te osjećaje srce tura ra, razumi, shvati. Koliko mi često stvari razumijemo i čak mnoga braća kažu ja sam to razumio, jel tako? Ne bi to umio objasniti, ali ja znam šta hoće. Tako? Šta je ovo? Šta je ovo? On razumije, njegovo srce to razumije, on njemu to jasno. Jel tako? Ne mogu se izraziti. Jel tako? Kad su povjerovali pa zanevjerovali, posljedice je šta? Zapečat će se im srca i onda la kahun, onda ne razumiju jefqahun, Na koju vas ovu riječ najbliže posjeća ovo jefkahu? Fiqh. Fiqh. Pa tako? Razumijevanje. La kahun ostaju bez fikha. Fikha vjere. A šta je fik vjere? Razumijevanje. Razumijevanje vjere. To nije fik, fikski propis, nije. To je prvo akida, je tako? Zato imam Ebu Hanife rekao fikhul akbar za akidu nazvao je velikim fikom. A ovo što mi zovemo fikom, nazvao malim fikom. Pa ovi ostaje bez fika, bez kojeg? Prvenstveno ovog velikog. Ne razumijem. Moja vraća da vi znate o kakvim mi sad strašnim stvarima pričamo. Zamislite se vam ono, tako mi Allah mi pričamo strašnim stvarima. O strašnim stvarima. La haula wa kuvata illa Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje jel tako munafiki. Spominje munafike. I oni kad izađu pitaju učenja ashabe šta ovo malo prije reče na kakav način? podrugio nas. Znači. Rugaj se. To nije ozbiljno pitanje, da mi ono nisam baš dobro shvatio, da mi pojasni kako ono, nije, šta je u reći, ne shvataju, ne razumiju, kakva je ovo priča? tako? Kakva je ovo priča? Šta je ovo? O tako? E, Kaže Imam Nesefi, rahimahullahu ta'ala, to su munafisi koji su pristupovali E, međlisima Resula sallallahu alaihi sallam, znači sjelima i dercovima Resula sallallahu alaihi sallam, pa slušali njegov govor, ali ga nisu, znači, shvatali, niti mu davali ikakvu pažnju. Pa tako, nisu mu davali ikakvog značaja. Iz bezobzirnosti i nehata prema, prema njemu. Pa tako, unaprijed, došli su tu unaprijed, znači, misleći da je ono što on govori nevažna, nebitna, ali tako, stvar i dolazili su tu i sjedili radi svojih munafičkih poslova, ne obraćajući, ne dajući tom govoru nikakvu važnost i, i težinu. Pa bi onda, kad bi izašli jel tako, učene ljude od ashaba Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam pitali šta ovo malo prije reče na način da se tome ru, rugaju. Dok je Resul sallallahu alaihi govorio, nisu uopšte to pratili. Nisu o tim uopšte razmišljali. Jel tako? Ni dao li tome ikakvog značaja. A kad je završio, jel tako, i kad izađe od Resula sallallahu alaihi sallam, onda šta ovo reći? tako? Da izrazi da on nije razumio, a nije razumio zato što nije slu, slušao ni obraćao pažnju. Niti mu je to važno. A da mu je bilo važno, zar bi čekao da izađe, zašto ne bi odmah interesuo se i pita? Al tako? Zato Allah subhanahu kaže da je posljedica toga kad takav odnos imaju, onda zapečati njihova srca i zatim kad im zapečati srca, neće poslije više nikad shvatiti. Neće moći više razumjeti. Gotovo. Da Allah subhanahu ta'ala E sad Allah subhanahu wa dalje opisuje njih. Šta je sa njima? Ulajke alladine taba Allahu ala kulubi. To su oni čije Allah subhanahu srca zapečati. Evo i ovdje kao u suri Munafi govori Allah o pečaćenju srca. Kažu, zapečatio srca, to jest zaključao ih. To jest onaj ajd koji dolazi, jel tako, ili su na srcima kata, kata, ili su srca ta zaključana. Ne dopiri do njih ništa, ništa u njih ne može ući. <clears throat> Zatim, kad je Allah tala objasnio njihovo loše svatanje, jel tako? i razumijevanje, objasnio njihovo, jel tako, bezobzirnost, nedostatak oštroumnosti, jel tako, da se, da prepoznaju čemu treba dati pažnju i šta treba saslušati i razumjeti od onoga što je nevažno. tako? Kad, da je to njihova osobina. Nakon što je Allah Tela objasnio da je to njihova osobina, da oni šta? Slušaju, ali ne razumiju, odnosno bili su tu, slušali su to, ali nisu tome davali nikakve pažnje, da tako pa ne razumiju, nedostatak njihovog razumijevanja, nakon te osnovne osobine dodaje sljedeću još važniju osobinu od toga, a to je od tebe u Da slijede svoje strast. Uz nerazumijevanje još ne razumije din, jel tako? Ne razumije vjeru, nije razumije šta se objavljuje, šta je ovo, i pored toga što ne razumije, on u osnovi još šta? Nije uopšte ni spreman, niti hoće da ukročije svoju strast, niti da svoju strast kanališe šerijatom, nego slijedi svoju strast. Pa kažem u Fesiri, ovo Allah subhanahu wa ta'ala opisuje munafike da imaju znači nezdravo srce i nezdravo razumijevanje i neispravnu namje namjeru niti ima ispravno svatanje, ni ispravnu namjeru. Kako se zove onaj koji ima neispravno svatanje, a ispravnu namjeru? On je momen, grešnik, ili tako pogriješio, greška. To je greška, neispravno nešto shvatio, <clears throat> ali ima ispravnu namjeru. Međutim, ovaj šta? Niti šta shvata, a još nema ni ispravno, ima pogrešnu Totalno krivu, pokvarenu namjernost. Jer ovdje kad kaže slijede strasti, znači šta? Da imaju pokvarenu namjeru. Da ne slijede is, istinu, da ne žele istinu. Da ne žele istinu. A zatim Allah subhanahu wa govori one koji su nasuprot toga. Koji su to? Oni ciljaju oni koji žele uput, oni koji su krenuli pravim putem, jel tako, odabrali pravi put, i htedeu, šta znači ovo? Koji žele uputu, koji su krenuli pravim putem. tako? Šta se sa njima događa? Zadehum huden wa atahum takvahum. Allah subhanahu wa ta'ala im onim što su čuli od Rasula sallallahu alaihi sallam bili su na istom sjelu, jel tako? Na istom međlisu. Allah subhanahu wa ta'ala za razliku od munafika onim što su čuli od Allahog poslanika sallallahu alaihi sad im je uputu još više povećao i dao im njihov takvaluk, jel tako? Poklonio im njihov takvaluk, dao im da budu šta? Da se pokore onome što su čuli. Pa kad sad čovjek nešto odvire, ne zna, dođe, sjede i nauči, šta je se povećalo kod njega? Ne Znanje. I onda kad uradi po tom znanju, šta se onda povećalo? Ima. Kad mu se poveća ima, šta mu se povećala? Uputa. Tako. Sve mu se povećava. Tako? A Niti mu se znanje, ni shvatanje povećalo, niti uputa. Ne može on uputu. Kako će kad slijedi strast? Ne može. Allah subhanahu wa ta'ala je vraćao ovu vjeru osim ako je bilo snimljeno pa ste to slušali, ja sam objašnjavao da je Allah subhanahu wa ta'ala ovu vjeru propisao tako da je ona suprotna strasti. Tako da onaj ko slijedi strasti ne može ovu vjeru nikako. Sve što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao suprotno ne to zajedno, nikad. Ili istina ili strah Jel tako? A vidi vjernici, oni koji žele uputu, koji hoće koji su krenuli, odlučili se za uputu ih htedeu, njima Allah spano tala šta sa svakom surom, sa svakim ajetom, sa svakim sjelom kod Resula sallallahu alaihi sallam, sa, svi, sa svim što čuju od Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam, još više uputu povećava, jel tako, još više uputu povećava i još im više uputu daje i još im, znači još ih više učvršćuje na toj uputi. I daje im njihov takvaluk, to jest Allah subhanahu wa ta'ala i nadahnjuje da prave postupke, jel tako, da čine postupke koji su u skladu sa naredbama i zabranom Pa se uvijek nadahne i Allah da uvijek odaberu, jel tako, da ispoštuju naređenje. Odaberu postupak u koji je nasuprot zabrade, ne ostavi zabran. Ne zapadaju ono što je zabranjeno, niti ostavljaju ono što je naređeno. Tako je Allah subhanahu tala nadahnjava, nadahnjuje i tako im povećava njihov takvaluk, to jest ovdje takvahom kaže njihovu bogobojaznost, odnosno šta? Njihovu razboritost Allah im povećava, jel tako? Njihovu razboritost i sreću. Ovdje razboritost. Povećaj mi razboritost. Kako to razboritost? Da insan lahko prepozna, jel tako? Bez tegobe. Bez tegobe prepozna šta je pravi postupak. Tako? Ovdje rušt. Tako. To je ta razboritost. Inače, islam put se bilo rušt. Tako? put razboritosti. Pa, na primjer, mi kad sad otvorimo sjelo, pitanja, jel tako? I vi sad često dođete u dilemu oko neke jasne stvari. Jel tako? Dođeš u dilemu oko nekog jasnog pitanja i pitaš. Šta su stvari tu sad, sad događa? To ne da tebi nije jasno. Al tako? Nego te u tom trenutku napada određena tvoja strast, pa ti se jasna stvar brka i onda pitaš to. se tako događa. Či znači, insan dođe u dilemu kod neke jasne stvari. Al Nije, to šta se dešava? Što te bude jednom to postade nejasno? Kako to da pitaš to? Zato što te tu sad sačekala neka strast pa te bori se. I ti bio iskren i pitaš i uz Allahovu pomoć, ako potrebiš koga špitat, ili tako, lako ćeš tu strast odmah odagnat od sebe. Ste me razumjeli? E to je tako, Allah s.w.t. njima povećava razbor. E to je ta razboritost. Čim počne malo da, da, da, da srce vehne, jel tako, da ga napadaju strasti, šube, jel tako, i neki tvoj interes se pojavi koji počinje da te savladava, Jel tako? Odmah u tvom srcu postoji razumijevanje šta? Slavi. I onda ti pitaš jasnu stvar. Pa tako? to je jasno, i te je bilo jasno. Samo jednom u trenutku ti se tu ku... Možda bi tu nešto moglo proći, jel tako? Međutim, nije. E, to je ta razboritost. To nije razboritost pamet neka, jel tako? Nije. Nego razbori to što, ti jasne stvari vidiš, jasni, jel tako? Da se to ne vrka i da se ne pometa. Molim vas, Mano Tala, da nam podari razbor. Molim vas, Mano Tala, da nam podari razbor. Molim vas, Mano Tala, da nam podari razboritost u osudnim trenutcima Lako je sad na ovom svijelu biti razborit, tako? I, pi, tako? Ilo, pilo, sve, vruće, mašalo, jel tako? ali kad pritisnu tegobe, odjednom postanu neke jasne stvari ne. upitne. To, od nas postavlja pitanja. Kako? Otko sad ta pitanja? Otko sad to? Odjednom u srcu, jel tako, neku razboritost ode. E to je to, Allaha molim da nam podari razboritost u osobnim Allah, <laughs> E, E, komentari Šta znači ovo i dadne im njihov takvaluk? Dadne im stravo poštovanje prema Allahu subhanahu ta'ala. Dadne im e, takvaluk, nagradi za njihov takvaluk na ahiretu, je tako? Allah subhanahu ta'ala im podari da uspiju da urade poslove koji su im naređene, da ispune vađive i farzove, Allah subhanahu wa im pojasni i učini im jasnim čega treba da se čuvaju. Jel tako? Ovo sve rači tefsiri koji riječi? I dadne im takva. Dadne im takvaluk. Šta, šta, šta sve to znači dadne im takvaluk? Odnosno, šta su rekli mufesiri da to znači? Dadne im da rade po ajetima koji su, jel tako, derogirali a ostave derogirane, ne brkaju. Jel tako? I tako dalje. Kaže, jedno od tumačenja i dadne im takvalu, kaže da ostavljaju olakšice i da rade po azimi. Jel tako? A šta je azime? Odlučno da rade. Ostavljaju olakšice. Ovo ruhsa je olakšica. Azime je nasuprot ola olakšici. A šta je nasuprot olakšici? Da rade po osnovnom propisu. mi razumili? Niste? Ha? Samo još malo znači. Da rade po osnovnom propisu. Osnovni propis je, jel tako, da je nešto haram. Jel tako? a onda u određenim situacijama zbog znači e, darure ili potrebe, jel tako, nužde, ovaj, dođemo do, da po fikskim pravilama i propisima vjere kažemo da ovdje u takvoj situaciji dozvoljeno to postaje u mjeri kolika je to nužda. Na tako? E, dadne im takvaluk da oni i u takvim situacijama šta? Ostavi tu olakšicu nagrade po osnovu tako? Zato se ovo zove rade odlučno. Jel tako? Neki to danas zove, zovu ovaj, imaju znači kruto shvatanje, jel tako? I krute stavove. tako? Dobro. U borbi sa džahilijetom, jer se bolje boriti sa nečim krutim ili sa nečim labavim. Klimavim. Sa ćeš prije izaći na kraj? Kad se dofatiš neke krute motkače, ali tako, pa ili uzmeš neki krutić koji savija. Šta je bolje? Da li je bolje ići nekim krutim, utabanim putem? kojim su prošle sve generacije islama. Jel tako? Makar taj put izgledao, jel tako, da je možda duži ili ne znam nije. Ili je bolje nekom glivavom, e, sumnjivom stazom, ne znaš šta na kraju ni izlazi. I na kraju te odvede i ti i ne znaš više gdje onaj prvi put. E to je da dadne im takvaluk. Šta bi najbolje i najpreće bilo da znači ovo dadne im takvaluk? Najpreće bi bilo da sve ovo zajedno, jel tako, jer ova su značenja bli, bliska i međusobno se nadopu, nadopunjuju. Da sve ovo zajedno znači i dadne im takvaluk. Da li čekaju išta drugo osim da nasu, nastupi iznenada sudnji dan? Ovo je znači a, ajet iz kojih se razumije da je sudnji dan šta? Blizu. Bio onda kad je ovaj ajet objavljen. Objavljen. Pa A šta mislite danas? Ha? bio je sudnji dan blizu, onda kad je ovaj ajet objavljen, a šta mislite danas? Da li čeka išta drugo osim da nastupi sudnji dan, da pa im nastupi, da im dođe sudnji dan iznenada? ovde a, e, sudnji dan misli se šta, na što? Na smak, nije na dan suđenja. ne, na, ne mislimo ovde na sa, dan suđenja, ali tako, na, na jomu din, nije nego na hijave, jel tako, na smak. A pa već su došli njegovi preznaci. kada dža'a ešrato. Allah subhanahu ta'ala kaže, evo preznaci sudnjeg dana su već došli. A oni opet ne čekaju ništa drugo osim da im iznenada to dođe. Kako to? Allah subhanahu ta'ala dao preznake i kaže, evo već su došli, a oni opet čekaju da, im, da ih to zadesi iznenada. La kahun, jel tako? Oni kao takvi šta? Ne očekuju ga. I ne vjeruju da se ovo preznaci. Ne shvataju da se ovo preznaci. Ne razumiju da se ovo stvarno preznaci, jel tako? Da će doći. Pa šta drugo očekuju osim da ih zadesi iznenada, a već došli njegovi preznaci. Jel tako? Pa ovi preznaci koji Allah s.w.t. ovdje govori da su već došli, koji su to preznaci koji su već došli? Poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa Koji još? Cijepanje mjeseca. I ti preznaci koji su tad već bili, došli u trenutku kad je ovaj ajet objavljen. Došli su već najveći preznaci sudnjeg dana, li tako? Došao je posljednji poslanik, sallallahu alaihi sallam, rastijepio se mjesec, je tako? I tako dalje. Soba potvjednika. Tefsir sure Muhammed daja Nusret Imamović. Paltak soba put vjernika. Ehlen wa sahlen. Kaže Hasan al-Basri upravo to. Slanje Allahov poslanika uradi ili njegovo poslanstvo je preznak sudnjeg dana. Preznak sudnjeg dana. U Koranu imamo potvrde, jel tako, da su došli preznaci sudnjeg dana. I van šakal Približio se sudnji dan i raspolutio se mjesec. Odnosno, mjesec se raspolutio i to vam je znak da je se približio sudnji dan, jel tako? Imaju sad razne teorije o tome na razne teorije o tome. Mjesec se raspolutio, je tako? Allah subhanahu ta'ala kaže da je stvorio nebesa i zemlju i da ih stalno proši, proširi. Allah subhanahu ta'ala svaki dan stva, stvara, je tako? I proširi, razvija. Je tako? Ovaj svemir razvija, je tako? I dokaza. Dobro. E, Allah subhanahu wa ga razvija i održava. I to je sad jedan sistem koji je Allah subhanahu wa dao da on funkcioniše. A kad Allah subhanahu wa govori o sudnjem danu u Koranu, šta kaže? Šta će biti? Rušenje. Rušenje tog sistema, jel tako? To će, to će sve poremiti. Sve će poremiti, jel tako? E, taj prvi znak tog poremećaja, jel' tako, jeste da je se mjesec raspolutio. Puko, raspolutio se, tako? I sad te dvije polutke, iako su fizički rastavljene, jel tako, još uvijek kao jedinstvena lopta lebde i plove u svemiru, jel tako? Pa šta je posljednji preznak sudnjeg dana? Sunce se izaći sa zapada, otpisati sa zapada. Znači, gotovo, poremetilo se. Ne dolazi više iz istoka, jel tako? To je znak, još jedan znak poremećaja, jel tako? Promijenilo skroz pravo skretanje. Ili pa tako, znači sad tu još veći poremećaj. I što je još veći i očit, zato više uba više posti toga neće vrijediti. Neće biti posti više toga, poslije toga više uba. Doći će, znači, a doći su e, sudnjeg Kaže, kao što je rekao Hasan al-Basir, to je, znači, cijepanje mjeseca, O pa tako slanje poslanstva sa Allah, i tako dalje. I tarove pisa. Isto tako kaže u suri Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala, eta amrullahi te testađilu, došla je Allahova naredba, Allahu emr, Allahu odredba je došla, pa nemojte je požurivati. Nemojte sad još došla, gotovo. Iktarav nas sih wa hum fi ghaflatin mu'aridun. Ljudima se približio jel tako čas sudnji. Jel tako trenutak suđenja, svođenja računa, a oni su nemarni, jel tako, i okreću se. Oni živi u gafletu, nemaru i nezainteresovanosti za taj račun to svođenje računa. I tako dalje. U oba sahiha od sve libni Sa'da radijallahu an da je vidio svoja sallallahu alaihi ve kako pokazuje svojim prstom. Srednji prst i onaj koji ga slijedi. I onaj koji je iza njega ovako. I kako kaže i kako kaže, znači da je tako pokazao i rekao, ja i sudnji dan smo poslani kao ova dvojica. Sam nije pokazao, kaže prsti. Ovdje u predaj stoji ovako. Znači srednji prst je onaj koji ga slijedi. Ali tako, to je ovako. U drugim predajama kaže šta? Kaže prst, tako, se babe usta. Kad kaže se babe, to je ova. Što zove se babe? Zato se lusta što je srednji, jel tako? Ali ovdje je rečeno, znači srednji i onaj koji ga slijedi. I onaj do njega. Pa ispadne šta još? Još Znači Još bliže, tako? Ovako izgleda bliže. Jer je razlika između ova dva još prsta još manja. Isto tako u drugoj predaji da su pitali Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam u Meki da im pokaže ajet. Pitali ga u Meki da im pokaže ajet. Pa im je Rasul sallallahu alaihi sallam pokazao mjesec kao dvije polutke. Tako da su vidjeli jasno pukotinu između te dvije polutke. Jasno su sa zemlje vidjeli, znači, šta? polutku mjeseca i drugu. I jasnu pukotinu, znači prazan prostor između dvije polutke su vidjeli. Tako im je Resul sallallahu to pokazao. Vi znate za taj događaj. Tako. Da su mnogi koji nisu bili meki bili na put kad su se vratili, šta vidjeli, šta je bilo, šta čudo primijetili, jesmo, kaže, mjesec se rastavio da su ljudi u istorijskim, znači, e, materijalnim dokazima, spisima, tako, na sasvim drugim krajevima zemlje i planete ostavili zabilješku da je tog i tog dana, jel tako, i to vrijeme, viđen mjesec, jel tako, raspolučen. Pa da su muslimani tek poslije, kad su došli na područje Indije, dolazili do toga i Nisi izgubio ovdje. Znači, to je lahki <laughs> san. Kad se probudiš, nešto ti ispadne iz ruke i ti se probudiš, to se ne, ne smatra dubokim snom koji kvari ovdje možda vam čašu da raspolovi, da vidi kako je. <laughs> Nek si, da, ispričam ljudima da se okoristi, znači koji je to san koji ne kvari ali slaki sam. I kad smo prisunjeni ovako, razumiješ ljudi, pa zakunja je, samo kada mu tako? Znači, ako padne glava, pa se probudiš, nije to. Čak i ako padne na prsa, ali tako, pa malo zakunjaš, ali bi se probudio ako bi ti ispalo nešto iz ruke ili, tako, ako bi pošao da padneš, podigao bi glavu, znači to je lahak san. Imamo i primjer kupljenja azbesta. Dubokog sna, imamo i primjer. Ovi što nas ne obraćaju pažnju na nas. nam nije pećine. Dobro. Dalje, kaže u Sahihul Buhari, u Sahihul Buhariju također znači govori da je e, da su došli preznaci sudnjeg dana. El Batšetul Kubra koja se spominje, jel tako u Kur'anu, suri Duhan, Kaže, to je bilo na dan bedra. Tako, to je veliki batš. Velika ka, kazna, je tako? I prošao je duhan, je tako? Dokaz, zem, onaj dim koji se spuštao, je tako? I prošao je ajet o Rimu, odnosno o Rimljanima. Je tako? Koji? Gulibet i Rum. Biće poraženi, odnosno pobjedili su Rimljani, a bit će za nekoliko godina poraženi. Pa su to sve znači veliki preznaci koji je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo, koji su već pro, prošli. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَهُمْ Šta im vrijedi da se sjete? Šta im vrijedi da shvate? Šta im vrijedi da se dosjete? onda kad dođe, kad im dođe. Šta kad im dođe? Sudnji dan. Znači tad kad dođe gotovo. Džabe se onda sjeća. O Džabe onda dođe do pamet. Ili drugi tepsir. Drugi tepsir. Šta im vrijedi ljudima, jel tako, da se prisjećaju i sjećaju svojih dijela i šta su radili kad im dođe to, gotovo onda im ništa ne vrijedi njihovo sje... sjećanje. sjećanje, ništa im ne donosi nikakve koristi. Ništa im ne koristi kad im dođe sudnji dan, niti da se sjećaju, niti da se prisjećaju, niti da pameti tad dolazi, niti da se tad kaju, niti da te teube, da teubu tad čine, jel tako, kad im dođe taj čas. Znači kad dođe smak. Gotovo je, ništa im više to ne vrijedi. Tako Allah svano tijelo više ajeta u Koranu napominje da to ništa ne vrijedi. Jeume jedinje te dekeru insanu anna lehu dhikra. Tad se će čovjek opametiti, ali šta mu vrijedi opomena? Šta mu vrijedi tad njegov prisjećanje? Toga dana, tada, čovjek će se sjetiti. Shvatit će tad. Ali tad mu ništa to neće koristiti. Dalje. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد Kažu mi u njega vjerujem. Tad. Vjerujem u njega. Ali tad je šta? Čast. ne vrijedi tad ništa. To kažu da, da vjerujem. Kaže imam Ibn Mađe i imam El Hakim u Mustavid rekao od Enes Malika da je Resul sallallahu alaihi sallam rekao Biće poslan plač stanovnicima vatre, tako? Tako da će ih uvat taj plač pa će plakati, roniti suze sve dok im ne presuši. Pa kad presuši suze, onda će im umjesto suza teći krv na njihova lica. Tako da će napraviti dvije, jel tako, brazde niz njihova lica. Koliko će teći? Znači napravit će šta? Brazde, pukotine. Niz njihova lica, koliko će im teći ta krv niz lica. Kad bi na te njihove suze i krv bile postavljene lađe za plovile. U drugom hadisu isto tako od Rasula sallallahu alaihi al-Hakim da će stanovnici vatre toliko plakati kad bi lađe bile stavljene na njihove suze za plovile. Zatim će plakati krv nakon suza. Zatim će plakati krv nakon suze. Mene ovo podsjeća, ja sam povodu, da vidiš, zato ne snimanje. Hodao sam po nekim mjestima i vidio sam ljude koji imaju adet, ali tako, običaj, da se tetoviraju, jel tako, i da svoja lica unakažavaju pravljenjem, jel tako, brazda po licu kao da su nastale od suh Suza. Od suza. Jeste li kad takvog čovjeka se Jesmo i ovdje e. Ko? Ma imaju sotonisti, ali... Ma puna Amerika zatvorenika, on je po zatvoru. Žene što se šminkaju. Ovo nije znači šminka. Ovo je prava, znači prazda na licu. Zarezano. znači nečim je napravljen ožiljak. Pa tako. Napravi ožiljak na licu, od oka, jel tako, pa naniže, iz čitavo lice. Je to zbog toga ili... Ne. Nečisto. Znači, ovo je tako neki njihov adet. Ovo sam htio da spomenem, sad na Dunjaluku vidiš čovjeka fino, začešljan, ovo ono, ali ima taj ožiljak, jel tako? I kako to izgleda? A? A zamislite džehenevlije i njihove ogromne dimenzije, jel tako? I njihove oči i njihove suze, ali tako, i njihovu krv, i njihove brazde, iz njihovo lice. Molim Allah tela da nas sačuva. Zatim kaže Allah tela, znaj. Pa, znaj šta? Ovaj ajet upućuje da je znanje prije rad. Pa je ovdje Allah tela naredio prvo znaj. Znaj da nema drugog Boga osim Allaha, a onda je naredio da se radi. Prvo znaj, a onda istikfar, onda istikfar čini. Ovdje je, znači, pokazatelj e, ili ovaj ajet ukazuje na vrijednost znanja, odnosno da je i samo upoznavanje šahadeta šta ša? Šart. Znaj. Tako. Znaj da je šta? Ennahu la ilaha Nije reci. Kaži. Pa tako. Nije kaže kako Murđe misli. Kogod kaže, u smislu kogod izgovori. Kod njih je kogod izgovori. Pa tako. Pa nije istuka kad mi kažemo kogod kaže ili kad kažemo kogod izgovori. Šta znači ovo kogod kaže? Ko zna. Ko zna, ko misli. Pa tako. Ko zastupa jer mi kažemo za nekog, on kaže, on nije dobar čovjek, što? Pa on kaže tako, tako i tako. Što je problem ako je to nekad izgovorio? Nije, nego on to tako misli, zastupa i drugi tome po, poziva. E to je značenje kaže. Pa ko kaže la ilaha illallah, na ovakav način kaže u smislu šta? Da tako misli, vjeruje, čvrsto je to objeđen, to ističe među ljudima, se zna da on to tako kaže, a nije ko izgovori. tako? Jer u arapskom jeziku isto tako ko izgovori druga riječ. Jer da je musliman onaj koji izgovori rekao bi Rasul sallallahu alaihi sallam men telafava tako? A nije nego men Ko kaže. Od Sufjan ibn Ujejne radijallahu da je pitao, da su ga pitali u vrijednosti znanja pa kaže Zar nisi čuo da je Allah subhanahu wa ta'ala sa znanjem počeo? Šta je počeo ovaj ajet? Fa'alam. Fa'alam la ilaha illallah. Pa je naredio da se radi tek poslije nakon što je naredio zna, znanje. Prvo je naredio znanje, tek onda da se radi. Pa kaže, i'alamu ennemal hajatu dunja la'ibum vola. Znajte da je dunjalički život samo igra i zabava. Pa opet ovdje znajte, jel tako? I tako dalje. Va'lamu ennama vladu ko fitne. Znajte. Znači, va'lamu ennama ganimtum min še'in. Znajte da od onoga što od ratnog plijena zarobite da je petina Allahu i njegovom poslaniku i tako dalje. U sahihu kod muslima, rahimahullahu ta'ala, da je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam, men mate wa huwa ja'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Ko umre, a on zna da nema drugog Boga i božanstva, jel tako, da nema drugog božanstva osim Allaha subhanahu wa ta'ala, šta? Ući će u džennet. Ko umre, a on zna. ovde zna. Pa radi, o tom znanju, jel tako? Zatim Allah subhanahu ta'ala naređuje istikvar čini za svoje grijehe. Kaže imam bi ovdje može da podrazumijeva dvije stvari. Istikvar čini, traže da Allah subhanahu oprost da ti se ne bi desilo da pogriješiš. Ili traže od Allaha oprost da bi te zaštitio da ne pogriješiš. Drugi tefsiri kažu ovdje je obraćanje kome? Rasulu sallallahu alaihi wasallam, a misli se na u? Umet. Na ummet. A na kraju kaže, a najbolje od toga je da se kaže da su grijesi poslanika u stvari da ostave ono što je najbolje, a da se zabave nečim što je manje vrijedno. Bez da zapadnu u ono što je ružno. Da se ovdje misli na to, na grijehe takve vrste. Dok su naši grijesi šta? Da ostavljamo, jel tako, da direktno činimo ono što je ružno od malih i velikih grije, grijeha. Zašto ovako govorim imam Kortovi? Sve ovo što je spomenuo, našto što kući? Našto što kući već, Na to da je njegov stav da poslanik sallallahu alejhi ve nije griješio. Pa tako da poslanik sallallahu alejhi ve nije griješio. Pa što mu onda Allah subhanahu ta'ala naređi istikvar? Kaže da ovo je naređenje njemu, stvari odnosi se na um, umet. Ili da su znači greške poslanika da se zabave manje vrijednim stvarima, a nije da zapadnu u, ru, u ružne i odvratne stvari. Pa dalje kaže Allah subhanahu ta'ala volil mu'minine volim mu'mina. Istikvar čini za svoje grijehe i za mu'mine i mu'minke. Znači traži da Allah subhanahu ta'ala da oprosti grijehe vjernicima i od muških i ženskih, tako i mu'minama, mu'minima i mu'minkama. Jer u tome bereketi za tebe i za, i za njih. Braćo, ovaj drugi dio ajta ne dozvoljava ni jedno od tumačenja imama Kortobi, je tako? Je tako? Allah treba direktno na Allahom poslaniku da istikva čini za svoje grije, a onda i za grijehe mu'mina njima i za njihove grije. Je tako? Allah najbolje zna tako? Spominje se mišljenje da su poslanici nisu bili zaštićeni od malih grijeha. O tako, od malih grijeha. Kao što je, na primjer, šta? Navrštio se. Navrštio se i okre... okrenuo se. I okrenuo se. O tako? Navrštio se i okrenuo se. Kad je prosto je smijet, tako? Je tako? I tako, znači grijesi koji je Allah smano tajala šta upozorio ga na njih, je tako, greške male greške, tako sitne greške. Upozorio ga Allah spano wa na nju. Međutim, vidite, nije napravio Rasul sallallahu alaihi sallam nijednu grešku da ga Allah spano wa na nju nije upozorio, nije ga ostavio na toj grešci. Zamislite, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam namršćio se i okrenuo i odmah objava drža. Da se do sudnjeg dana čita La havla ula kuvata illa billah. Kad bi Allah objavljivo knjigu zbog naših grijeha. E, tu je ta knjiga koja čeka. E sad sve, kad bi Allah svano tela objavio knjigu naših grija, svi smo, <laughs> kako bi to bilo strašno, da je sad sretniš. Pa ona je već spremna, brate, piše se. Evo dok mi sjedimo, ona je otvorena i svatate, brate. Zato nemoj da uzdišite i odišite. Kolika bi bila, vidit ćemo. Molim vas, fano, da nam oprosti. Molim vas, fano, da nam oprosti. Ja primjećujem, braći, da ste vi jako, jako umorni. Je istina? Ja mislim da ja odavde bolje to primijetim nego ti iza leđa. Jer ja gledam ljudima u lice, a ti u leđa. molim vas, fano, tela da vas nagradi najljepšom nagradom. Za sabor i strpljenje. A iskreno rečeno, pa onda vas vraćam na ovaj muhtesar, u njemu malo te ne gotovo da sve ove fajde imate, Allah najbolje zna. I neće ovoj dali našteti nikakva služba. Istinski naslednici vjerovjesnika koji ne možete čuti sa novotarski, nego samo sa sunnici ili barometri. Posjetite nas www www.paltalk.com Soba put, uvijen soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah hej. Klanjaćemo nasred mosta Sokom